للنبي da reverência. لله الذي جمعنا في هذه المنظرة والحمد لله الذي جمعنا في هذه الجلسة والحمد لله الذي جمعنا بالله والحمد لله الذي جمعنا في رحمة الله بعناية الله بشفقة الله بنظرة من الله فلك الحمد ربي في كل لحظة وساعة يا الله limpahan puji kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di dalam cahaya terluhur cahaya termulia yang pernah dicipta Allah menerangi jiwa hamba-hambanya yaitu cahaya iman yang berbicara daripada sosok Muhammad Rasulullah menerangi hamba-hambanya hingga muncul keinginan untuk bersujud untuk melakukan hal-hal yang luhur dan meninggalkan hal-hal yang hina menuju sifat-sifat yang sangat sulit dicapai bagi hamba yang lain menuju keriduan kepada Allah dan diizinkan diizinkan untuk rindu kepada Allah dan diterima rindunya oleh Allah hadirin hadirin yang pernah yang pernah sering kita dengar bersabda Rasulullah SAW, mana hamba Allah, hamba Allah lupa-lupa. Nikah dua ayat sahih Bukhari di dalam hadis Qudsi diwayatkan pula di dalam sahih Bukhari mana hamba Allah. Ahbabu Allahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Barang siapa yang kepada jumpa dengan Allah Allah pun rindu berjumpa dengannya Barang siapa yang rindu berjumpa denganku Kata Allah, aku rindu berjumpa dengannya Kenapa Habib mengulang-ulang sering ayat atau hadis kursi ini Mengulang-ulang hadis kursi ini sering diulang-ulang Agar kita sering mengingat betapa aku merindu kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah tidak akan bosan mendengar kabar tentang Allah. Semakin cinta seseorang, semakin asyik dia kalau mendengar Allah disebut. Kabar tentang kerinduannya lebih lagi. Menenangkan hatinya. Ya Allah, dalam cahaya kehidupan ini kami berkumpul di dalam rahasia pengampunanmu yang kau terbitkan di majlis-majlis diri majlis-majlis yang berkumpul bergemuruh menyebut namamu ya Allah seagung-agung nama seindah-indah nama yang maha muka seluruh Asia kebahagiaan dunia dan akhirat kebahagiaan yang panah dan kebahagiaan yang abadi ribuan juta triliun itu rahmat terbuka dari kehendakmu ya Allah sejak dihamparkan alam semesta dari tiada sampai alam semesta diasuh oleh pengasuhan Allah bulan diasuh oleh pengasuhan Allah matahari diasuh oleh pengasuhan Allah demikian pula seluruh daratan dan laut الذين أنزلت سرايا برهمن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق ليذيق بعضهم ليذيق ليضيق ليضيق ليضيق ليضيق بعض ما عملوا لعلهم يرجعون سنده telah muncul kehancuran ataupun kerusakan ataupun musibah di barat dan timur, di daratan dan di lautan, di makasabat aibinas. Hadirin hadirat sebab perbuatan manusia inilah Allah subhanahu wa ta'ala menunturkan bencana Agar Allah la'allakum mirji'un Agar mereka mau kembali kepada Allah belum melihat api neraka yang lebih dahsyat lihat dulu apinya bagaimana dahsyatnya gunung berapi belum lihat goncangan hari kiamat yang dahsyat lihat itu gempa bumi yang membunuh ratusan ribu orang belum melihat alam kubur, lihat jasad orang yang paling kaya sekalipun sampai jasad orang miskin tetap tempatnya di bawah hidangan kaki. Haji hadirat itulah yang dikehendaki Allah dan segala sesuatu berupa musibah, berupa apa-apa yang terjadi ini muncul dengan kehendak Allah jadi baru orang macam merasakan apa lagi agar beli selalu ambil dia selalu ambil dia agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bentuk-bentuk musibah yang terjadi kepada orang itu selama dia mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah baginya menghapuskan dosa. Bagi kita yang tak kebahagiaan musibah, itu pelajaran bagi kita agar kembali mundur balik kepada Allah yang semakin jauh. Karena Allah sudah berfirman, "Fabilu ilallah." Menghindarlah sejauh-jauhnya dari segala musibah. Kemana? Kepada Allah. Mau kemana lagi? tempat mengisar yang paling indah dan paling aman Allah tempat yang paling bisa melindungi dan benteng yang tidak bisa ditembus Allah La ilaha illallah ismi man qalaha taqla ismi wa man taqla ismi aminan min azabi La ilaha illallah hendaknya maka ia masuk dalam benteng-Mu. Barang siapa yang masuk dalam benteng aman dari siksa-Mu. Hadis ini riwayatnya sahih. Tapi diperkuat dengan riwayat sahih Bukhari, man qala la ilaha illallah salisan min qalbihi haramahullah 'ala an Hadis hadirat barang siapa yang mengucapkan ilaha illallah dan dasar hatinya yang berdalam Barang siapa yang mengucap tiada Tuhan selain Allah Walaupun ada yang datang menumpahkan gunung emas di hadapanku Aku tidak akan mau menyembah selainmu ya Allah Dalam keadaan itu kau haram dari api neraka Tidak sampai ke api neraka janji Rabbul Alamin khabisan qalbihi ikhlas hatinya maka dia diharamkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena setia kepada Allah setia kepada Allah Allah lebih setia kepadanya manusia bisa berbuat tidak setia Allah tidak berbuat tidak setia Bukan tidak bisa Tapi tidak mahu Allah berbuat tidak setia Allah memasuk pulsa Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Segala sifat yang tidak pantas Atau segala sifat buruk Tidak diperbuat oleh Allah Oleh sebab itu Hujjatul Islam Mubarakatul Anak Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Abdad Dalam rakyat yang sering kita baca Kulu fi'lah jamin semua perbuatan indah, memang betul, semua perbuatan Allah indah. Bagi dosa pun perbuatan Allah indah. Masih disiapkan pengampunan, masih ditawarkan penghapusan dosa, masih ditawarkan kemuliaan dekat kepada Allah sebelum sangkala. Kalla berhibun al-adilah wa tadarun al-adilah. Namun, kalian lebih memilih kehidupan yang panah dan elok daripada aku yang maha rezeki dan maha memiliki keindahan. Coba kita lupakan dulu, kita ingat bahwa ada satu orang kaya raya dengan segala hartanya yang paling dermawan tumpah uangkan segala hartanya setiap siang dan malam pada yang dikenal dan pada yang tidak dikenal yang uh, orang kaya ini memberikan dan kita datang kepada orang kaya maka dia memberikan kepada tentunya kita akan mendapatkan anugerah-anugerah dari ini. apakah tidak rugi kalau kita tinggalkan orang kaya itu cari orang yang kerjaannya memis dari orang kaya itu atau orang lain yang kerjanya pasifis kalau bahasa Betawinya. Ya, neger-neger orang yang pasifis kerjanya meninggalkan si dermawan yang mengamalkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Tentunya hal ini adalah hal yang perlu dibenahi daripada logika secara akhlak wa syara'ah Secara logika dan secara syari'ah layaknya kita lebih memikirkan Allah jangan sampai kita terjebak ini pemahaman yang harus dibenahi jangan mikir akhirat terus di dalam hidup di dunia justru sebaliknya jangan mikirkan dunia terus kita akan akan abadi di akhirat tapi tentunya dalam dunia lah jangan sampai kita melupakan masih perkawinan dunia. Jangan sampai dunia ini tinggalkan dunia saja. Akhirnya mati sendiri karena kelaparan. Nanti hadir hadir yang tidak demikian. Tetapi orang yang selalu memikirkan akhirat asyik ingin berjumpa dengan Allah hati berhati kita dia memaksakan aktivitasnya padahal maunya ibadah tapi ia terpaksa beraktivitas karena punya keluarga kan, punya suami kan, punya ayah bunda yang tidak tidak bisa bekerja atau lainnya dia terlihat memperkahan perbuatannya jauh lebih berkah dari orang-orang yang tidak ada niat dekat kepada Allah kenapa? karena Allah cemburu hamba ku ini kalau dipenuhi masalah akhirnya lupa balikku, cabut masalah-masalah seluruh perpula alamnya. Namun Allah SWT mengucapkan satu kalimat yang menyayangkan hati kita dalam berkehidupan al-Fadilah. Tapi kalian lebih suka yang tanah daripada aku. Kalian meninggalkan bulan lebih suka yang tanah maksudnya orang-orang yang fasih. Mudah-mudahan tidak satu pun dari kita dari Allah. Kalian lebih suka yang tanah daripada aku. Wahdatul Akhirah hanya meninggalkan kehidupan akhirat maksudnya melupakan. Maka Allah SWT Allah memanggil hanya dari yang terdalam untuk bergetar. Allah tidak murka melanjutkan ayat ini dan berkata, Bila Bila Bila Memandang kepada Tuhan Melihat Allah Pengahat Membayangkan melihat Allah Jangan pernah membayangkan Bentuknya Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta bentuk Dan lepas dari segala bentuk Manusia ada bentuknya karena dicipta. Komputer ada bentuknya karena dicipta. Allah Subhanahu wa taala mana membentuk maka kalimat bentuk tidak bisa dimasukkan mengikat Allah. Kalimat waktu Allah tidak bisa dikatakan kapan Allah itu ada. Ya, 10 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala kapan? Kapan tidak bisa. Karena Allah yang menciptakan kalimat kata. Allah yang menciptakan bentuk, maka tidak bisa kalimat bentuk mengikat Allah. Namun pada waktunya kita melihat Rabbul ini. bentuk atau tidak berbentuk bukan pertanyaan kita saat ini. Tapi yang Allah jelaskan kita akan melihat Namun riwayat Sahih Bukhari menjelaskan bahawa kenikmatan yang terbesar dari seluruh kenikmatan di surga itu adalah melihat Allah. Dari segala tanahnya, surganya, makanannya, segala isinya ada kenikmatan yang terbesar melihat Allah. Ada yang tidak kebahagiaan melihat Allah hanya kebahagiaan setahun sekali. -sekali. Tuhi oleh Imam Abu Hajar di dalam pertubuhan Ada yang setahun sekali saja bisa melihat Allah Ada yang sebulan sekali bisa melihat Allah Ada yang seminggu sekali Tiap hari Jumat melihat Allah Ada yang setiap hari Ada yang selalu berus berhadapan dengan Allah bagaimana dihidupnya di masa dirinya supaya itu dia telah akan bersama dan melihat Allah Ujuhu yawmaidin basirah Tadun wa'yuf ala bila basirah Ada wajah-wajah yang menyenyum Bukannya senyum dan bercahaya Tapi menyenyum kenapa Tahu dia akan mendapatkan kesusahan yang abadi. ini وجوه يومئذ باسرة تظن أن يقر بها خاطرة كلا إذا بلغت التراحل Hati-hatilah Kalau ruhmu sudah sampai ke tenggorokan Kalla ila balamatin tarafi Waqila man Saat tapi tidak berkata siapa yang bisa menolongmu Dan bisa membuat usiaku bertambah Satu detik untuk bisa menyebut nama Allah Menambah satu dua detik untuk bisa sekejap saja sujud taubat kepada Allah Di saat ruh sudah tergorokannya ia tidak bisa lagi beribadah Wakil dan وظن أنه الفراق tahulah dia bahawa dia sudah waktunya berpisah dengan dunia. Wadapat isa'u bisa La rabbika yawma idinil masa Dua tafsir mengenai makna Wadapat isa'u bisa Tafsir utama mengatakan kakinya yang disatukan maksudnya benaga di kakinya kan kemudian dibungkus dengan kain kapan dipersatukan diusung tapi yang lebih kuat adalah yang seperti wajah besar besar bersentuhan antara lutut dengan lutut itu pada masyarakat nanti yang lebih kaya menjadi masyarakat. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلم يكن كذا من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هذه الهدايا بك الله فرمان وكفت الساق بالشاق إلى ربك يوم الدين المساق ولا صدق ولا صلى kasihan Allah dan Allah selamatlah dan selamatlah mereka ini. Karena di masa hidupmu mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, kalau sahabat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berdoa, mereka terus mendustakan hari kiamat dan terus bertalim. Ia orang sholat bukannya memandang diri, bukan diri. Ini tidak ada kebaikan tertentu. Beda ya, ini itu ada dua dalam bahasa Arab. Ini ingin dapat seperti itu kemuliaan akhirat, ini juga itu diri yang terpuji. Ada ini terhadap orang yang buruk, ini yang buruk itu ingin kenikmatan orang lain hilang. Nah, diri yang buruk. Ya, ini yang buruk. Melihat orang lain berbuat baik, tidak peduli. Tidak ada keinginan baginya ini seperti orang ini. Walaupun kita bertawalah kepada orang yang memotong nyantai-nyantai saja dengan keluarganya, tidak peduli dengan urusan orang, dimati dan pikir kayak tuan asal ada yang mau eh, kirim motornya jauh, ada yang berangkat jauh-jauh dari tembok, ada yang berangkat dari Bogor, ada yang berangkat dari mana, mantap kepala dari mana. Bayangkan dari asal berduduk di sini Berlagi saudara-saudara kita yang melihat acara ini Dalam website www.majlis Rasulullah di, di siaran langsung di malam hari ini Kuala Lumpur, di Singapura, di Bajar Masin Sudah pakai proyektor Bagaimana nontonnya ya, Jadi bukannya eh, sepak bola saja yang nonton Bagaimana sudah pakai di sana Pakai juga proyektor untuk nontonan rame-rame majelis malam selasa ini di Denpasar juga sudah dipakai hadirin hadirat أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أن يترك سدى Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja? Ayahsabul insan Ayah sudah Alam yakunu Batamin Menyidiumna Bukankah aku yang menciptanya dari sedikit sel yang dia berarti Masihkah kalian ragu Allah mampu menghidupnya mungkin dari tulang-tulang yang tidak terlihat mata. Saudara-saudara ibu yang dimuliakan sampai waktu dapat habis ini. ini bisa di ayat saya sebut karena minggu kemarin kan kebokok surat Al-Qiyamah baru setengah diteruskan lagi sekarang baru selesai sekarang selesai surat Al-Qiyamah hmm, tadi kita baca tentang kemuliaan surat Al-Kahfi bayangkan di dalam sahih Bukhari bahwa datang seorang lelaki kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia baca surat al-Kahfi malam hari di rumahnya ada karena bacaannya sebagai satu atap dengannya tapi tidak bareng dengan dia. Tiba-tiba saat dia membaca itu dalam solatnya baca surat al-Kahfi, kelendainya beringas sampai hari kabur Makanya percepat sholatnya lalu salam kalau mau bersyukur lapor kepada Rasul. Rasul selalu berkata, Ikhraf ya bulan, ikhraf ya bulan, ikhraf ya bulan. Dalam riwayat yang lain, ikhraf ya bin Hubayr, ikhraf ya bin Hubayr, ikhraf ya bin Hubayr. Baca, baca, baca terus Al-Quran itu. Surah Al-Kahfi, baca, baca, baca. Itu adalah cahaya yang Allah berundang atau ketenangan yang Allah berundang. Sakinah, nasrat, lil-Quran. Sakinah ketenangan yang Allah turunkan bagi orang yang membaca Al-Quran. Ya, sahabat melihat dia dikelilingi kabut. Itu adalah para malaikat yang mengelilinginya asyik mendengarkan bacaan Al-Quran. ini, Dimayakan di dalam sahih muslim bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man hafal man hafidha asra ayat min surat al-kahfi Usimah minat dajjal Barang siapa yang hafal 10 ayat saja Allah al-salah awal surat al-kahfi Sepuluh ayat pertama dari surat al-kahfi Ia hafal, ia aman dari fitnahnya dajjal Ya, dajjal itu akan menguasai seluruh dunia nanti hanya orang-orang tertentu yang naik di gunung-gunung bersembunyi, sisanya dikuasai Dajjal, kecuali Madinah, Makkah dan Masjidil Aqsa yang tidak bisa disentuh Dajjal. Dilihatkan dalam sahih muslim bahawa Dajjal itu orang yang membaca surat Al-Qa'afal 10 ayat pertama surat Al-Qa'im maka ia aman dari fitnahnya Dajjal. Dan juga dilihatkan dalam sahih muslim panjang lebar mengenai Dajjal ini saya tidak akan memperpanjang karena waktu kita sempit. Ya, mestinya jam 10 kita sudah selesai. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah malam selasa yang akan datang kita akan membahas masalah hadis di riwayat sahih Muslim tentang keberadaan dajjal tanda-tandanya dan kejadian dan hadis dari Nabi yang membahasnya kita akan lanjutkan insyaallah kita berdoa bersama kita bermunajat bersama dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar makna kita tidak diharamkan dan diberikan kemuliaan Allah dan keindahan Allah tanpa sadari mata berenang ingin melihat Allah tanpa sadari saat itu Allah beri seluruh hajat ilmu yang ini kau inginkan dan hajat ilmu yang belum kau ketahui Allah beri tanpa kau perlu memintanya kalau punya kasih kamu kamu tahu apa yang dia sukai belum dia minta kepada kamu kasih luar jangan terburu-buru tak kasih luarnya itu kasih luarnya lebih lebih lebih lagi lihat hambanya sudah rindu kepadanya maka Allah sebentar akan beri apa saja yang membuat hambanya senang untuk menenangkan seorang hambanya jangan sampai ia terus meminta cepat kematian karena ingin jumpa dengan Allah ya seperti bayi saya memberikan apa contoh dengan eh, ajaran-ajaran ah, uh, muslim kan itu maksudnya seperti bayi atau anak kecil yang mau ditinggal oleh ibunya, ibunya mau dibeliin apa saja sendirian kasih boneka kasih mobil-mobilan biar main itu biar senang ibunya jalan dulu atau mau ditinggal sama ibunya sebentar bagaimana caranya berilah yang menyenangkan tak bakalan dikasih sambal yang buat dia pedas sambal dia untuk melihat dari ibunya dia akan buat di mana supaya anak tenang demikian dan lebih lebih lagi Rasulullah Alamin Allah hamba kepada hamba yang merindukannya diberi oleh Allah apa yang membuat hamba suka sehingga hamba merasa tenang ibadah dan makin asyik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakulu jami'an ya Allah.